บุ๊กทูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่วรสตราซีสตีรีขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่แ n ง r a ั p o อ f r i s k e t c h u p o m และมายองเนสสองที่อินดวาครัตสมายองเนซและไส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่อินทรีครัตเปเชนิซอสกอร์ชิซอคุณมีผักอะไรบ้างครับคาคชโนเซเลนยาโวอิมาเตคุณมีถั่วไหมครับ อิมาเตฟิโคุณมีดอกกระหล่ำไหมครับอิมาเตเวตาโชผมชอบทานข้าวโพดหวานรัดยิมโครูโซราดยิมโครูโซผมชอบทานแตงกวารัดยิมคูมาเรราดยิมคูมาเร ผมชอบทานมะเขือเทศรัดเยมปาราดิชนิกรัดไดเยมปาราดิชนิกคุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับอาลีราดีเยสเตทูดิพอร์คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับอาลีราดีเยสเตทูดิคิสลาเซเลีย คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับอลีราดีเยสเตทูดิเลชคุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับอลีราดเยชทูดิโครเนียอลีราดเยชทูดิโครเนียคุณชอบทานบล็อกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับอลีราดเยชทูดิบรอกโคลี Ali rada jesz tudi brokoli? คุณชอบทานพริกหวานด้วยใช่ไหมครับ Ali rad ješ tudi papriko? Ali rada ješ tudi papriko? ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Ne maram cebule. ผมไม่ชอบมะกอก Ne maram oliv. ผมไม่ชอบเห็ด เนมารัมโก b